بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه Evet, İzzi'den üçüncü dersimize geldik. Geçen derslerimizde sarfın veya tasrifin lugat ve ıstilahi manasını öğrendik. Sümme sonra yani bunu öğrendikten sonra el fi'lu fi'il hangi fiil olursa olsun ister süla, e, e, e fiil yani fiil sümme el fi'lu fi'il imma sülasiyin ve imma rubayın. Şimdi şunu arz edeyim. Biz sarf ilmini okuyoruz. İzzi kitabında sarf ilmini okuyoruz. Emsilenin başında söylemiştim, anlatmıştım. Kelime üçe ayrılıyor. Üç çeşit kelime var. İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harf. İsim kendi başına müstakil manası var ve zamanla alakası yok. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zamanla alakası yok. O isimdir. Fiil de kendi başına müstakil manası var ama üç zamandan biriyle beraberdir. Ya geçmiş zaman, ya gelecek zaman, ya şimdiki zaman. Harf ise müstakil manası yok. Manası başka şeye bağlı. Bunu emsilede anlatmıştım. Sarf ilminin konusu fiil ve isimdir. Sarf ilminde harfin bahsi yok. Harften bahsedilmez. Çünkü harf sarfa maruz kalmıyor. Yani harfin çekimi yok. Tabi burada harf derken edatları kastediyoruz. Bildiğimiz elif, b, t, f, cim o harfleri değil. Yani hece harflerini değil. Mana harflerini. Mana harfleri yani min, an, avamili bir gibi de okuduk ya. O harfleri, edatları kastediyoruz yani. Evet demek ki sarf ilminde fiil ile isim konu edinilir fakat harf konu edinilmez. Harf sarf ilminde değil nahu ilminde işlenir. Nahu ilminde de isim ve fiil işlenir ama harf ilmi e, harf da işlenir. Fakat sarf ilmi sadece isim ve fiilden bahsediyor. Çünkü sarf yani tasrif yani değiştirme, çekim isim ve fiilde vuku buluyor, harfte vuku bulmuyor. <clears throat> Sümmel fiilü sonra fiil imma sülasiyyün ve imma rubayyün. Fiil ya sülasidir ya rubayidir. Zaten binada okumuştuk. Bunu biliyorsunuz. Fiil ya üçlüdür, ya üç harflidir veyahut dört harflidir. Arapçada ne kadar fiil varsa isterse 100 bin tane olsun. Ne kadar fiil varsa bulabileceğiniz ne kadar fiil varsa ya üç harften oluşur mesela nasara işte üç harften oluşur. Kök yani kökü üç harf. Veya kökü dört harftir mesela dahrece. Evet imma sülasiyün ya üçlüdür ve imma rubaiyün veya dört harflidir. Ve kullu vahidin her biri kullu her vahid bir her biri sülasi ve rubai var ya iki çeşit ya Kullu vahidin min huma O ikisinden. Huma yani o ikisi. Bu zamirleri inşallah öğreneceğiz. İleriki nahu kitaplarında zamirleri göreceğiz. Huma yani o ikisi. min huma o ikisinden her biri. Yani sülasi ve rubaiden her biri imma mücerredün ya yalındır, sadedir, üzerinde başka ziyade harf yok. Ve imma veya mezidün fihi. içinde ziyade var. Mezid artırılmış fihi onun içinde harf artırılmış. Mezidün fihi. Mesela kerume fiili nedir? Kerume sülasidir. Kerume ama sülasi ve rubainin her biri ya mücerrettir ya mecdufi. Bu kerume mücerrettir. Sülasiye mücerret. Mesela dahrece rubaiye mücerrettir. Dört harflidir ama mücerrettir. Yalıntıdır. Dahrece. Dört harf. Mezidu ise üzerine harf eklenmiş. Mesela kerume fiilini ekreme babına getiriyoruz. Ekreme oluyor dört harfli. Dikkat edin. Dört harfli oluyor. O da oluyor mezidun fi. Ve dahreceyi tedahrece yapıyoruz. Binada gördük. Oluyor rubaiye mezidun fi. Demek ki sülasi ve rubainin her biri ya mücerrettir ya mezidü fihidir. O zaman dört kısma çıktı. Sülasiye mücerret, sülasiye mezidü fihi. Rubaiye mücerret, rubaiye mezidü fihi. Evet. Mücerret yalın, mezidü fihi artırılmış. içinde harf artırılmış. <clears throat> ve kullu vahidin minha diyeceğiz bu sefer. Artık minhuma diyemiyoruz çünkü artık iki tane değil dörde çıktı. Sülasiye mücerret, sülasiye mezdufihi, rubaiye mücerret, rubaiye mezdufi dört. Ha şu dört tanesine minhuma desek olmaz. İki tane değil ki artık minhuma diyelim. Minha diyeceğiz. Kullu vahidin minha. Ha müennes zamiridir ve cemaate de raci olur yani çoğula da raci olur. Minha onlardan her biri. Benim elimdeki kitap minhuma yazıyor. Yanlış yazıyor. Bu yanlışlar genelde göreceksiniz kitaplarda oluyor bazen sık sık oluyor. Genelde nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunu yazar yapmıyor. Bu kitapların musannıfları alimdir, allamedir adam. Bu hataya kolay kolay düşmezler. Peki bu kitaplardaki bu hatalar nereden geliyor biliyor musunuz? Eskiden matbaa yoktu matbaa yoktu. Bir insan bir kitap sahibi olabilmek için ya o kitabın hazır yazma bir nuskasını bir yerde bulur satın alırdı veya birisinden emanet alır bir müstensihe giderdi. Eskiden bir meslekti bu. Matbaa yoktu müstensihler vardı. Yani kitabı yazıyla kopyalayanlar. Götürür ücreti mesela izi götürür. Ben bu kitabı bana yazmanı istiyorum. Ne kadar zamanda yazarsın? Bir haftada yazarım. Al paran ne kadar? Şu kadar. Parasını verirdi, kağıdını verirdi ve anlaşırlardı fiyata. O aynısını yazar ona verirdi. Müstensihler hepsi alim değildiler. Hepsi ilim ehli değil. Kimi sadece yazı yazmasını biliyor. Yazısı güzel ama ilmi yok, alim değil. Az çok biraz okumuş mesela. Kendince goya o kitabın hatasını düzeltiyor. İşte burada minhayı minhumaya çevirmiş. Yani kendince goya minhuma olsa daha doğrudur. Öyle genelde müstensihler bazen düzelteyim derken bozuyorlar. Şimdiki bazı şeyler de o müstensihlere benziyor. Şimdiki bazı yazarlar, çizerler var ya, alimlik taslıyorlar. Eski büyük allameleri, büyük imamları eleştiriyor. Güya hatalarını buluyorlar. Ama kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar. Aynen o müstensihler gibi işte. Güya kitabın hatasını düzelteyim derken hakikati bozuyor, yanlış bir şey meydana getiriyor. Bugünkü bazı yazarlar da öyle. Eski alimlerin güya hatalarını buluyorlar ama daha da Asıl kendileri hata yapıyorlar farkında değiller ama. Evet ve kullu vahidin minha olacak. Minhuma değil. Büyük ihtimalle burada mustansih düzelteyim derken bozmuş. Ve kullu vahidin her biri minha onlardan her biri yani o dört taneden her biri imma salimin ev gayru salimin. Dört tane var ya sülasiye mücerred, rubaiye mücerred, sülasiye mezdufi, rubaiye mezdufi. Ha o dört taneden her biri ya salimdir ya gayri salimdir sekize çıktı. Sülasiye mücerred salim, sülasiye mücerred-i gayri salim. Sülasi mezidu fihi salim, sülasiye mezidu fihi gayri salim. Rubaiye mücerred salim, rubaiye mücerred-i gayri salim. Rubaiye mezidu fihi salim, rubaiye mezidu fihi gayri salim. Sekiz kısma çıktı buna eksam semaniye diyoruz. Binada gördünüz. Bina kitabında okun. eksam semaniye. Mesela birisi dese ki fiilin aksam-ı semaniyesini say. Yani fiilin sekiz kısmını söyle. Fiil sekiz kısma ayrılıyor anlat derse diyeceksin sülasiye mücerredi salim, sülasiye mücerredi gayri salim, sülasiye mezdufi salim, sülasiye mezdufi fi gayri salim, rubaiye mücerredi salim, rubaiye mücerredi gayri salim, rubaiye mezdufi salim, rubaiye mezdufi fi gayri salim. Peki salim nedir? Salim nedir? Gayri salim nedir? Salimin manası yani sağlam, sağlıklı, sağlam. Gayri salim ise sağlıklı olmayan, sağlam olmayan, sakat yani. Gayri salim yani sakat, hasta, illetli, arızalı. Ve na'ni kast ediyoruz. Diyor ki ve na'ni biz kast ediyoruz. Naksudu yani kast ediyoruz. Biz salimi. Salim ile şunu kast ediyoruz. Ma o şey ki selimet sağlam kalmış, selimet sağlam kalmış, hurufuhu onun harfleri, o fiil ne zaman salim oluyor? Salim fiilden kastımız nedir? O fiil ki selimet sağlam kalmış, hurufuhu onun harfleri, el asliyetu, asli harfleri ama bakın, buna dikkat edin, asli harfleri. Mesela, ictema'a, ictema'a dikkat edin veya katele Katele yukatilu. Fiil. Katele fiili. Bu fiilin asli harfleri nedir? Kaf, T, Lam. Oradaki elif mezidu fihilikten geliyor. Hani sülasiye mezidu fihi ya aslı sülasi katele. Ama üzerine harf eklenmiş katele olmuş. Kaf ile T arasına elif gelmiş. Elif harfi katele olmuş. Elif harfi harfi illettir bakın. Elif harfi harfi illettir. Peki bu katele fiili salim bir fiil değil mi? Salimdir. Niye salim? Çünkü asli harflerinde illet yok. Şöyle bir örnek verelim. Bir adamın elbisesi yamalıysa o adam hasta mıdır? Elbisesi yamalı tamam. Elbisesi yırtık tamam ama elbise zaittir onda. Fazladır, fazlalıktır. Adamın kafası sağlam, gövdesi sağlam, ayakları, kolları, parmakları sağlam ama elbisesi çürük bu o adamın çürük olduğu manasına gelmez. İşte burada da diyor hurufuhul asliyetu asli harfleri. Zaid harf önemli değil. Mezidu fihilikten kaynaklanan harf önemli değil. Asli harfleri sağlıklıysa elleti asli harfler hangisidir? Elleti o harfler ki tukabilu karşılığında geliyor. Tukabilu bil fa'i vel ayni vel lami. Fe ayn lama karşılık geliyor. Çünkü her fiilin kalıbı var. Kalıbını gösteren feale ile gösteriyoruz. Binada da gördük. İzide de görüyoruz. Diğer bütün sarf kitaplarında, nahu kitaplarında göreceğiz. Kelimenin veya fiilin vezni, kalıbı fe ayn lam ile gösteriyor. Mesela nasara feale veznindedir diyoruz. Nusire fuile veznindedir diyoruz. Nasir fail veznindedir diyoruz. Katele faale veznindedir diyoruz. Yani onun kalıbını feale ile gösteriyoruz her zaman. İşte F, Ayn ve Lam'a karşılık gelen harfler asli harflerdir. Diğerleri zahid harf. Mesela katele faale veznindedir. Kaf fa'ya karşılık geliyor. Ona faul fiil diyoruz. Elif elife karşılık geliyor. O bakın ne fa'ya ne ayna ne lam'a karşılık gelmiyor. Kate te ayna karşılık geliyor. Lam lam'a karşılık geliyor. Katele faale. Katele faale sigasındadır. Faale veznindedir. İşte F, Ayn ve Lam'a karşılık gelenler yani Kaf, Te, Lam asli harflerdir. Oradaki Elif ise asli harf değil zaid harftir. İşte asli harfleri salim ise, asli harfleri sağlam ise, neden sağlam ise, neden kurtulmuş ise? Min hurufil illeti, illet harflerinden. İllet harflerinden kurtulmuşsa tamam. İllet harfleri nedir? Vav, ya, elif. Vav, ya, elif. Vel hemzeti bir de hemze harekeli elif. Biliyorsunuz harekesiz elif elif diyoruz. Harekeli olana hemze diyoruz. Mesela ekele oradaki e hemzedir. Ama kateledeki elif ise eliftir. Elif ile hemzenin farkı budur. Bunu daha önce de, de e, derslerimizde söylemiştim. Emsile olsun, bina olsun. Burada da tekrarlıyorum. Unutmayın. Elif ile hemze arasındaki farkı unutmayın. Ha. İllet harflerinde elif de var. Elif, vav, ye. Bir de hemze hemzeden kurtulacak. Bir de tad'if yani şeddeden. Mesela medde fiili. Medede. Medde. Orada tad'if var. Tad'if yani katlamalı. Harf aynı harf iki sefer gelmiş. Buna mudaaf fiil diyoruz. İşte bir fiilin asli harfleri, asli harfler yani fe, ayn, lama karşılık gelen asli harfleri illetten kurtulursa, illet harflerinden değilse, hemze değilse, şedde de yoksa yani hem aynen hem lam veya hem fa hem ayn aynı harften oluşmuyorsa o zaman o fiil salim fiildir. Demek ki salim fiil asli harflerinde harfi illet olmayacak, hemze olmayacak, bir de şedde olmayacak. Mesela medde, medede hem aynül fiil hem lamül fiil dal harfinden oluşuyor. Orada şedde var, o salim değil. Evet, şimdi burada bir husus var. Bunu dikkatlice dinleyin. Yanlış hatırlamıyorsam bina kitabını ders verirken orada da anlattım. Salim ile sahih arasındaki fark nedir? <clears throat> Burada iki görüş var. Sarf uleması içerisinde. Bir kısım ulemaya göre salim ile sahih aynı şeydir. Hani binada gördük. Sahih estu, misal estu, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Buna aksamı <coughs> Aksam-ı seb'a diyoruz. Yani yedi kısım. Hani fiil şey itibariyle mücerret midir, sülasi midir, e, rubai midir, mezdüfi midir? O aksam-ı semaniye. Bir de aksam seb'a var. Sahih estu, misal estu, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuz, ecve. Zaten e, e, İzzi'de bunları hepsini göreceğiz. Misal fiilin çekimi, ecve fiilin çekimi, onların yapıları falan, ismi faili nasıl, ismi mef'ul nasıl olur. Bunlar mesela binada yoktu. Binada sadece tariflerini öğrendik misal fiil nedir, ecve fiil nedir, nakıs fiil nedir? Ama izzide bunların çekimlerini ismi fail, ismi mef'ul, emir, nehi nasıl olacak hepsini göreceğiz. Şimdi sahih ile salim arasında fark var mıdır yok mudur? Bir kısım ulema diyor ki sahih eşittir salim, salim eşittir sahih. Aynı şeydir. Yani sahih neyse salim odur, salim neyse sahih odur. Bir kısım ulema da diyor hayır. Diyor ki sahih içinde harfe illet olmayan her fiil sahihtir. Hemze olsun önemli değil. Şedde olsun önemli değil. Yeter ki harfe illet olmasın. Yeter ki vav, ya, elif olmasın. Hemze ile şedde olsun bir şey olmaz. Yani medde sahihtir. Evet salim değil ama sahihtir. Ekele sahihtir. Hemze olsun bir şey olmaz. Yeter ki harfe illet olmasın. Ama kale sahih değil. Çünkü kale'de elif var. Harfi illet. Kale. Aynül fiili elif. Bu görüş daha güzeldir. Yani sahih ile salim arasında bir fark var. O zaman şöyle bir şema çizelim. Aklımızda veya kaleminizi alın elinize, defterinizde, kağıdınızda şöyle bir şema çizin. Fiil yazın. Başta bir fiil yazın. İkiye ayırın. Sağa bir ok çekin, sola bir ok çekin. Fiil ikiye ayrılıyor. Sahih ve mu'tel diye. Sahih, mu'tel. Yani fiil önce ana olarak iki kısma, iki ana bölüme ayrılıyor. Sahih, mu'tel. Sahih kendi içinde üçe ayrılıyor. Salim, mehmuz, mudaaf. Salim, mehmuz, mudaaf. Sahih fiil ne demektir? Sahih fiil <clears throat> içinde harfi illet olmayan fiildir. Yani asli harflerinde harfi illet olmayan. Bunu hem not edin hem kafanıza yazın. Sahih parantez içinde harfe illet olmayan fiil yani vav ya elif asli harflerinde vav ya elif olmayan fiil sahih fiildir. Sahih veya isim de olur. O isim o kelime sahihtir yani. Harfi illet yoksa. Ha sahih kendi içinde üç kısma ayrılıyor. Üç bölüme ayırın. Altta şema şeklinde üç tane ok çizin sahihin altında. Salim, mehmuz, mudaaf. Salim, mehmuz, mudaaf. Salim harfe illet olmamakla beraber çünkü harfe illet olsa zaten sahih grubuna giremez. Bakın her salim sahihtir. Her salim sahihtir. Zaten sahih olmasa salim hiç olamaz. Harfe illet olmayacak ki sahih olsun. Ha bir de hemze ve tadif yoksa, hemze ve şedde yoksa içinde o zaman asli harflerinde tabi. Hemze ve şedde yoksa o zaman o salimdir. Hemze varsa mehmuzdur. İçinde hemze var ama harfi illet yok. O da mehmuz. Şedde varsa asli harfleri iki tane asli harfi aynı harfse o da mudaaftır. İşte bu sahihin üç kısmı. Yani her sahih salim değil. Ama her salim sahihtir. Yani arasında umum, husus ve mutlak mantık ilminde göreceksiniz. Arasındaki nisbet budur. Yani sahih ile salim arasındaki nisbet tabi bu ikinci görüşe göre. Kafanız karışmasın biraz detaylı anlatıyorum ama iyice öğrenesiniz diye. E, çünkü birinci görüşe göre salim sahih aynı şeydi. Yani mehmuz da sahih sayılmıyordu. Mudaaf da sahih sayılmıyor. Onlar diyoruz sahih salim aynı. Ama bu ikinci görüş daha güzel, daha derli toplu. E, sahih ve mu'tel olarak fiili ikiye ayırıyoruz. Sahih de kendi arasında üçe ayrılıyor. Salim, mehmuz, mudaaf. Ha mu'tele gelelim. Mu'tel de kendi arasında üçe ayrılıyor. Nedir? Misal, ecvef, nakıs, lefif. Binada gördük zaten. Burada da göreceğiz. Toplam yedi çeşit. Yani sahih ile mu'tel, sahih üç tane, salim, mehmuz, mudaaf, mu'tel ise yani illetli, içinde harfi illet olan, vav, ya, elif, içler harfi illet olan mu'tel ise dört kısma ayrılıyor. Misal, faul fiili harfi illet, ecvef, aynul fiili harfi illet, nakıs, lamul fiili harfi illet, Lafif ise iki tane birden. Ya aynül fiil ile lamül fiil veya faul fiil ile lamül fiil harfi illet oluyor. Ona da lafif diyoruz. Evet. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. İbaremizi okuyalım. <clears throat> İnşallah anladık. Yani salim ne demek, sahih ne demek, mu'tel ne demek anladık. Ee, Aksam-ı Semaniye'yi okuduk işte. Yani fiil 8 kısmı var. 8 kısım denildiği zaman şu kastıyor. Sülasiye mücerredi salim, sülasiye mücerredi gayri salim, rubaiye mücerredi salim, rubaiye mücerredi gayri salim, e, sülasi mezdufi salim, sülasi mezdufi gayri salim, rubai mezdufi salim, rubai mezdufi gayri salim. Evet ibareyi okuyorum. ثم الفعل إما سلاسي وإما رباعي وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف